akajisika kera akajisika kera kuri radiyo isanganiro agashitsi agashitsi ka kera agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwebwe muwandanya kumviriza radiyo y'isanganiro kaze mu kiganiro agashyitsi uno munsi tugaruka ku ntambo y'ikirundi bita ihunja bobo baratamba hama barafise abavyinnyi babavyinira kugira babahe umudiho w'ivyo batamba haba hari abavyinyi abari bajejwe igikorwa cyo gutamba n'abari bajejwe igikorwa cyo kubyina gusa abo bakorera hamwe ko babitegurira hamwe kugira babone ko ibyo bateguye bihura bisa ko bamwe batamba ari inshoreke abakenyezi bahumuye bafise ibikorwa ibwami nabo babyina urumva baba ari cyo kimwe ni bamwe ni bamwe nyene kuko ufise igikorwa ibwami wabibwami nyene kukirimba hama haragera igihe nabo bagakura bakava ibwami hama bakazana abandi babasubirira hanyuma rero kumbure indirimbo zikoreshwa mu ihunja cyane tubanze ibwami icyo gihe iyo ntambo aho hambere iri kirakoreshwa ibwami izo ndirimbo bakoresha mu ihunja izo mbyino zimeze byaturutse gute imbyino bakoresha zaba zirimo ubutumwa butandukanye mu ntambo zigize igihugu cyacu akaranga k'igihugu cyacu turavuga ubutunzi ku gihugu mu karanga k'igihugu n'ubutunzi karanga k'igihugu dufatiye aho hambere ni intambo yari yubashwe kuko yatambiga umwami ako kamaro nyine ufatiye no ku bimenyetso cyangwa ukuntu abatambiye ihunja baba bambaye nk'uko wabivuze barakenyeye baritwikiriye barafise n'uduti mu minwe uko kuntu batamba kose biyengenga bifise akamaro akahe urabiye aho baba bari imbere y'umwami byari bifise akamaro ko kubaha kwerekana icyubahiro gihabwa umwami hama utwo twose bagenda baradukoresha kugira iyo ntambo yabo igire uburyohe iroriwe iroriwe ntambe rirengo rokondo turusasagaze iroriwe iroriwe ni uko ubwa mbere abarundi tumenya ko yabayeho tukamenya iyo yavuye tukamenya ikibanza cyayo aho hambere tukabona agaciro ifise hama tukaguma tuyikoresha kugira ngo ntidutakaze akarangamutima k'akaranga kacu twongere dutakaze n'ubutunzi ko gutakaza intambo ubutakaje ubutunzi turabye none ko ihunja ryazananye cyane cyane ryahereye mu rutegama kubera hari ibwami uno munsi mugabo turisanga mu bice byose by'igihugu ni hose ni hose kubera ko ubwa mbere yari intambo y'ibwami hama intwaro ya cami yaragiye iravaho mugabo ko bwari ubutunzi bw'igihugu ntibwari guca bugenda hama n'abayitamba babatora mu rutegama hama bakabazana ikiganda kirimba uwo mugwi wamyeho n'uburacariho ni ukuvuga igihe intwaro ya cami igiye umugwi wagumyeho ucuma umugwi w'igihugu hama ukuntu yagira kwiragira hose ni uko hageze igihe atangura kubaho ibiteramo no kwita amahiganwa amafestivale haza umugumwe umwe wose wabaye uwa mbere ku ntara mu gihugu bakaca baza i bakahamara indwi yose nimba ari makamba tukaca tumenya ko hariho agasimbo na sebeya nimba ari kirundo tukaca twumva igishakamba n'intore nimba ari kirimiro tukaca tubona ryahunja n'ingoma ibyo byose hamba izo ntara iyo ndwi bamaranye baba bari ko barabyiga urumva nabibonye mu ijoro bari bafite ukuntu bagira ama eshanje y'izo ntambo zabo bituma zikwira hose mu gihugu kuvuga bamwe bamwe bose berekana intambo bafise bivanye n'iyo bavuka intara yose yazana intara ntambo hama haje izo ntambo nizo zaza guhigana bagatora uwa mbere no kabiri n'uwa gatatu iryo mu rutegama rero niryo ryo kwitsitsa biriya ni byo byo ku itsitso kandi ririmo ibintu bikeya mu bw'igi iwacu usanga ririmo ibintu byinshi ubu eh. twagira tuti ni igiki uburundi bwungutse urazi ko hariho ibigenda birahindagurika ni ukuvuga yuko navuga ko icyo twungutse ni uko izo ntabwo tuziguma hama ihindagurika ryazo akenshi usanga atanga ubu tubifise ko twebwe ugiye kuraba ibyo nakubwiye by'amahiganwa yaba harageze igihe ya migwi kera haba umugwi w'umutumba ndazi nkiri umwana aho bita ku ngoro aho navuka ari ahantu ku mutumba twari dufise umugwi zone yabifise umugwi komine umugwi intara umugwi mugani iyo migwi yose guhera kuri iriya ku mutumba gushika kuya y'intara waba umugwi w'intara mu gihe Kambihunja bari incoreke abakenyezi bahumuye bariko barakura uno musi rero urumva abigeme baratamba reka n'abahungu barimo ni ukuvuga yuko naho nyene ni ukuvuga yuko uno musi itamba abantu bakiri bato b'abantu nyene baba bashaka ibintu birimwo kwidagadura kunini mhm. nuko iyo ntambi icigenda iratakaza akanovera akanovera wanashakira irakagumana akaba no gusumba mhm. mugabe iriko iratakaza iyo yajiva akaranga k'igihugu eh, akaranga kayo inkomoko yayo ibiri iri kwiragenda hmm. yego uno munsi none wogira uti ihunja ni gute ryogumaho igihugu cy'u Burundi mu kugumya akaranga cogumya iyo ntambo y'ihunja gute atakaranga abarundi babanje gute novuga yuko nuko uriya mugo mu rutegama ufatwa mu mugongo na leta ikawufata mu mugongo ikawugira umugwi w'igihugu ku buryo bariya bawurimwo bazogenda barawuhana barawuhanahana uko bakura twaragera igihe ntihagire abandi baza barinjiramo ugasanga umugwi wasubiye inyuma ariko nk'icoye cuko eh, kera batamba ari aba inzonshoreke ubu nta na kimwe kumbure bose bagiye batamba ihunja aho hoho nta ngorane irimwo aho n'iterambere nacyo byica ahubwo nicyo bikiza ahubwo bakwiye kubyigisha abakiri bato bakabikuriramo akaba ari nabo bazobigumana bakazobiha n'abandi kuko uno musi nikiri intambo y'umwami ni intambo y'abarundi twese rero kuyimenya abana n'abakiri bato ni byiza kugira ntizohave zimangana uheraheza nyine wibutsa ihunja kumbure aho yazananye n'ingene bayitamba ihunja ni intambo ifite inkomoko mu kirimiro byaba birimwo yari intambo batamba bukebuke bigengesera agashyize ni ikiganiro agashyitsi cy'uno munsi giciye kigarukira twari twagarutse ku ntambo y'ikirundi bita ihunja murakoze mwebwe mumbirije kino kiganiro arakoze antoine bizindabyi batazira kiraya wo mu mugwi ndangakaranga ihunja twateramanye kuri mikoro mwari kumwe nanje ala dezihebukeye neza murakoze agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi